Bueno, lehenik eta behin esan, udal gobernua behartu egin dugula, azkenean planto bat egitera ere iritsi ginen, osoko bilkurara e, joan ez ginela adieraziz, eh, eskaera horrekin, espedientetara modu telematikoan sarrera eukitzarekin, eta azkenean, ba, bueno, ez, udal gobernua urrats bat, beraik, beraientzako atzera urrats bat eh, ematera behar ditugu, ba, eh, autetxi guztiontzako, zine gutzi guztien, guztiei, ba, sarrera emateko aukera horrekin, ez? Eta gutxienez, e, guk hartu genuen konpromisoa, eta benduan ondoren osoko bilkura joan ginen, ba, konfiantza emanez udal gobernuari, eta bete dute, beraien hitza bete dute, eta, bueno, atzotik aurrera gutxienez e, aplikazio hori gure ordenagailuetan badaukagu mm-hmm. zinegotziok. E, aplikazio hori erabiltzen ikasteko ere formakuntza txiki bat edo edo jaso duzue gaur, ez? Bai, guke eh, gure aldetikan, behin eh, jasota, e, ba, bueno, teknikariarekin hitzordu bat jarri genuen, eta gaur bertan pixkat ba, nondik norakoak azaldu dizkigu, nola bilatu daitezken espedienteak, ze nolako sarrera daukagun, eta, bueno, esan dezakego aur txiki baten txako, ba, jolas bat be bezala izango dela guretzako burrengo egun hauetan, ez, azkenean opari bat, e, gabonetatik ondoren jasotako opari bat, baina asko dagoela bertan ikusteko, ikusi dugu baietz, e, sarrera auki dezakegula espediente askotara, laro gaita gaur egun arteko espedientetara sarrera auki dezakegula, dokumentuetara sarrera auki dezakegula, baina lehen dikan asko daukagu eh, ikasteko eta ikusteko. Mm, eh, printzipio zuek eskapotakoa zen? Ba, uste dugu ez ez, eh, uste dugulako aplikazio horretara, pentsatzen dugu oraindik ere udal gobernuko kidek bestelako sarrera batzuk bazutela, akaso beraiena ere orain aldatuko litzake, baina ez genuen lez lehenagotik ezaguntzen ere benetan zertzen udal gobernuko kidek zeukaten sarrera e, ezin dezakegu esan berdina den ez, guk eskatzen genuena e, zen, tresna berdina, eskubide berdina, sarrera berdina, eta hori ez hori ala den, baina gutxienez urrats bat bada eta e, badaukagu, gutxienez batzuk behiratzeko aukela ditugulako, espediente batzuen dokumentuetara eta txosten juridiko edo e, txosten teknikoetara sarrera bertatik. E, Espedientei sarrera edo espediente horiek eskura telematikoki e, uki alizateak, ba, zer suposatzen du, simplen ba, guretzako lana errazten du ikaragarri eta lana errazten du ere ba, udale mailan dauden eh, administrariei sekulako lana kenduko diegulako mendik eh, bestetik ba, guk eh, dokumentuak paperean ikustera joan behar dugulako, alde batetik bestera mugitu, errezagoa delako, eta jarraipen bat eh, egiteko aukera ematen digulako udal gobernuak egiten dituen urratxo horietaz. Eta kontuan euki bar da, ba, eh, errazten digula, baina gaur teknikariak esaten zigun bezala urrirako, eh, espediente telematikoa, informatikoa, guztia, jada e, egina egon behar du eta hala esan digu, hau da, amarri hilabetetan, guk hilabete gutxi hauetan eskatu dugun hori, jada udalean e, martxan egon beharko luke, sinadura elektronikoarekin, dokumentu guztiak e, paperetikan informatika modura pasata, beraz, e, ez ginduan no zen horren e, eta egia da, ba, urratxo hori bar baldin bazen ere, ba, aurreratu egin, aurreratzera behartu ditugula. E, urte berriarekin, oraindik ere, eta gai aldatzen dut, e, udalak ez du aurrekonturik, e, 2006 ko e, urtarrilaren hogeita esazpian egin gomen da udala kontuen plen hori, atzeratu egintzena ba, gabonetan aipatu izan ditugun arrazoien gatik, zuek ere egintzen duten e, salaketa hori dela medio, e, ez dakite aldaketarik e, proposatzen buzuen, aurretik proposatutakoari? Bueno, guke esan barra daukagu bere garaian, gure zuzenketak e, e, bertan bera utzi genituela, ulertuta emandako prozesua etzela egokia, beraz eh, gure zuzenketak balio gabetzen zutela, balio gabe gel, eh, gelditzen zirela, eta e, orain hausmoa e, daukagur, tarriaren hogeita bira bitarte daukagu EPEA zuzenketak aurkezteko, osoko zuzenketa aurkeztuko dugu eta zuzenketa partzialak ere aurkeztuko ditugu. Bueno, aurrekoan ama bosta aurkezten genituen, zalantza daukogu baten bat gehiago edo aurkeztearena, ba, adibidez, bazken ba, eh, egun hauetan suertatu den eh, mendibileko zinemen inguruan, ba, guk eh, azkeneko soko bilkuren eskaera egiten genuen, udalak bere gain ditzala eta bueno, zinema publiko batzuk eduki ditzagun irungo zentroan, ba, kaso hori zuzenketa bezala joan daiteke, ba, aldaketa txiki batzuk, baino hasiera batean ba, aurreko proposamen horretara egiten genituen zuzenketak aurkezteko asmoarekin eta eh, osoko zuzenketa batekin. E, garaian aldiz, PP Alderdiak aurkoan iragarri du, berez astentzio oraioko duela, baina ez duela baztertzen ez ez ezko borobila, ez da baiezkoa ere, hortan dira, e, zuek e, aurrekoan ba, emendakin e, partzialak e, ez ezik oso ere aurkeztu zen duten, e, Ba, egu gure aldetikan, e, azkeneko urtetan jarraitu dugun bide berdina, ez? Udal eskatzen diogu, benetan ezkerrerako bira bat egitea, benetan, ba, bueno, ez? Herri honek bizi duen egoeratikan ateratzeko alternatibak e, markatzea, e, pertsonak izatea benetan e, aurrekontuaren lehentasuna eta ez dugu ikusten horrelakoa denikan, beraz e, guk egindako zuzenketak ere ulertzen ditugu, akaso ba, baten bat onartu baldin badaiteke ere guk ez genuke baiezkorikan emango eta gure abstentzioare oso oso zaila dela esan dezakegu, gure hasieratikan ez ezko bada osoko zuzenketa horregatik ere aurkezten dugu benetan beste aurrekontu batzune ditugulako eta zuzenketa partziala ba, beste aurrekontu horren isla bat izatea nahiko genukelako. Mi esker. Zuei.